kula ngitung-itung. Bakal tau budal seisi sebab melayani langganane. Dengarin tepak emang. Ojo kesusu nyelok ibu sebab dorong mesti nesta dimantuni. Hmm. cewek luri sambine koning wong babojoan aja seneng geger ditinggal kore plungker kaya trenggil mancor bawang cakake ana sawah boleh sampe sore dadi wong lanang aja tak enake ditinggal pola kumat menggu roti bareng rati, kula batu campur tepung jare bencis Omong yo gak cuti tapi nek bengi kaya pitik ketutu yo potakan ana panirat Nandul gobet ana pinggire omah yo nek kangen kirim surat ojo mek ana panitipan sepet ya serobutan tolet lunyu hujan maneh gak yo tambah soro turung dandan kok wis ketok ayu dandan maneh gak tambah koyo buto Kungan pulau Thailand boten bolong kerja Nanti tinggal awi-awi sirup jawong jaling Surup boyo panggon nane aye melaku sampai kesandung-sandung. akal ya apa ya babras kabeh salib prai wis suwe rek ya wis wong ya kudu eling kudu lali pancen ya tepak eling ngene ndoadak wis wis ae gawe ndang wis ditandangi mulane ana komando iku rungokno lah harus dicicet to dadi rungokno to lek ana klebate biru-biru waduh aku durung aku durung wait iki ana wong anyeri Pak Santolowo Panjenengan wis tak arep-arep kapan ya kepeduk, karo Pak Santolowo Tetap dina iki marek bose dicampur temen Lagi teh campur kopi tadinya seger Oh gak mendemi ya gelem ae aku Nek bareng sing mendemi ku mbuh aku wis awak wis tuwek lho Kowe kok mlakune koyo pritang-pritang Pritang-pritang kayak numpak egrang ae. Halo Pak, waduh. Ah, piye kowe? <laughs> Piye ta kabare? sabar apa cuma takoke. Yes. Ha ah, iki seneng aku iki. Aku wis suwe ora tau ketemu kowe. Aku nyang diam. Lho yo mbuh kok malah takon. Lanang di singi tanda loro lak ngono. Ditakoni kok Bingungke to kuwi lho. Lho, aku ki ora bingungke. Lah ya rungokno pitakonku iki. Oleh aku kepengin podo. Oleh aku kepengin podo sampe tak rene. Lah ya aja aja. Tapi ono apik ya, Pak ya. Iya. Dadi sampean karo aku supaya campur ya. Campur. Lah ya Masa kalah karo tau campur ya. Ya gak kalah, Pak. Lah iya. Asale kok sampe kedele asale. Oh. Kok kedele? Kedele ta? Heeh. iki nyacek rodok banter iki nyacek rodok banter eh sik anu sing tak takoni ku asale jeneng kok Santala iku mesti kan ono mangsrute lho kok mangsrute piye to maksud mangsute oh mangsut maksud apa sih Santala kuwi ono sejarah oh sejarah hmm. piye to Pak piye to Pak opo to kok dijenengake Santala wae Ya kuwi apa to? Wis takon aku. Lah takon sapa? Takon Mbah aku. Lah saiki dununge mbah iki ning endi? Aku bingung. Kok tiba kudu gendeng Ya, pancen yang ini lho, lho. Ya apa sih, Pak? He? Eh? Kusik-kusik. Aku upama nyeluk cak sampai niku wong teko Jawa Tengah tadi. Tak celuk Pak, tadi menghormati. Lho, kowe mung tak Kok iso wong ganteng ngene kok pesok kabeh lho aku. Wis ngundang aku Pak iki kowe sira panakku. Lho, aku kan ngurmati wong suwek. Oh, anu wong tuwek. Wong tuwek kok wong suwek, nek wong tuwek. Terus nyambut jane Pak kok sajake royal terus tak delok bendino nok warung. Lho, piye to? Iya. Kowe urung tau weruh kondangku. Waduh. Kondam kuncoro paling oh. kok <laughs> kajeng. Sugih aku. Waduh sugih bondo. bondo bantu. Gandu. Pandu. Kok gandu. Saka bondo ya. Bondo. Iya terus apa sing takokke? Lha urung tawruh nang omahku. Nok mapene kok ono apane? Lho, gombal apa sing ora ono. <laughs> Kok pula yo gombal. Lho saking sugesku. Tapi yo lemari ini tak delok papat. Papat pancet. Kuwi rodo. Oh, meja kursine telu. Ya ngono, papat. Ya iya aku. Kabeh ngridit ya. Eh. Nek guru mancing jatuh. Coba sepurane Pak, sorry Pak. Eh, sorry, sorry. sori kecap. Sori kecap lak kajinen. ya sepuran sing ngaji. Piro, paman 1000 cukup? Oh. Ya, undakno dite ya, Pak. Ya tak yo kuwi. Eh, nak kakakku ora iso kok. Lah becake pulang pergi 500. Mosok lagi kecok njaluk sepuran iki. Iki sing diomong apa sih kok mblatrak kakar-karen. Iya, gak tau kepedhok lek guyonmu awet no, Ya pancen. Padha senine. Sampeyan wis nglanggengku melok seni apa ya, aku dhewe ya bingung. Lu kok bingung? Bingung. Iya, sosok gak karuan sik tak elok iki. Oh, kadang-kadang ora ngincil ngono. Eh. eh. Lah aku karo kowe Iya. Angin cil gitu. Ada Jawa Timur. Itu gak apa-apa Pak, baik mulo. Wong jenenge cocok-cocokan ya. Boleh hmm. cocok lah terus. Ya. Iya, <laughs> sembarang kan dites dhisik ya. Tes. Tapi gak baik gak dasar-dasar langsung dadi Pak. Langsung. Langsung. Pokoke buyar mesti terima. <laughs> Eh pancen sing tak arep-arep ngono kuwi. Cuma ngene Pak, tak rungono-rungono sampean ku royal. Tapi dadi wong pancen kudu ngono, mangan yo penting, hiburan yo penting. Mangan kuwi aja mung siji. Yo. Kudu sembarang. Yo, dipangan Mejo. He he. Lho kok sik tak? sing mengandung vitamin. Lah kok meja? Iku sing ana ndur meja lak kadang. Oh iya iya. Kentang, tomat, Kentang, tom. ayam, ayam kok. Ya tik. Tikus kadang nak munggah meja. Tikus sik tak? Ya, jadi aku pokoke mang tikus. Karena sing dipangan lek gak diringkes bengi ku dikluthusi tikus. Oh, iya. Iya. Ning ora ana nggon ku oh, tikus ora. Oh, tikus ana, Pak. Oh, pembersihan. Oh, bersih ya ngapane? Lho, piye to? Sembarang entek. Lho, sekece ora bersih entek lho ora. Oh. Tegasnya menjaga kesehatan. Kebersihan itu penting. Penting. Soalnya pangkal kesehatan. Ah, aku ngerti. Lek sembarangnya bersih. lho, Lo panganannya gak mengandung penyakit. Ah. ah. Awak sehat. sehat. Waduh, sehat kau yang sehat. Apa aku cuma cacat? Oh. Lah ya aku sehat kau yang ini. Lorok hari sapi itu. Eh, eh kau cerita. Apa? Ini tak rasa-rasa nombongmu yang nyelkit loh. Oh. Enggak sih. Ingatnya semua ini laran sepiro. Bukan ngelor aku kuru, ngelor. Pak, kadang-kadang lemu gak sehat ya ono. Ono. Kurus sehat ya ono. Sing perlu kesehatan. Ya Pak, pokoknya sampean iki tak uji panjenengan Seneng-seneng terus, terus mangane yo royalan terus. Lho, piye ta kuwi? Apa sing ora tak pangan? <laughs> Iya. Aku ngerti dhewe sampe untune rompal barang iki. Eh? Ayo. Oh, untu rompal iku ora masalah panganan. Iya, masalah apa Pak? Tuwek. Kalah aku. Oh, kalah untu. Kalah untu. Lek rambut sih. Jos dik jos. Iya. Jos adane nyopir bis Pak Jos. Tegese iki apa jenenge manyala, ah, manyala, manyala. Eh, istilah saiki dhewe ngerti jos Pak. Lho ora ketan sithik. Pira-pira iki kudu mengikuti zaman. Iya iya Pak ya. Ken aku wis tuwa, ora ketan sithik-sithik lah. Tahu mau surat kabar Pak? Oh tahu. Hmm. Kabar apa sebab takoke? iku kabare pasar iki lho akeh wong e. pasar akeh wong e. oh iya kuburan nek jemal ki yo akeh oh, ya lho kok nek iku yo ket biyen nek pasar akeh wong lho aku tak kandani ku nak kuwi lali iya kuwi lali <laughs> iya iya hmm. tiba sing lalian iku jange aku Terus hmm. pak aku gak sesuai penuh kena ya banyak nih Sedulur iku kudu kadang-kadang petuk kadang enggak ya. Ya ya, sing kerper dilateng omahku. Ya mapene sing ndi kok bingung. Wis pojok oh, pojok. cek kuning. Oh, ono gendaran gombal iki lho. Oke dudu. Dudu kulone. Oh kulone. Cek kuning. Cek kuning. Wis aku tak mampir ono lakno ya. Ya ya. Ya kan kandakno karo ibu. Heh. <laughs> Kok ndak kok ndak ono iki tak. Kandakno bare ibu aku tak sini lono ya. Nyang opo dikandakku? Lho nek cocok iso dole dolengno. Lha kan ana cocok to kondo. Tak kono dhisik. Lho, tak kak kono dhisik tak dijagani apa-apa ta? Oh iya, engko tak dari kanthi lawang. Tibake sengak omongane. Lha apa gak tau rono jagani kanthi lawang iki? Ya harus sing gedhe pangapuramu lho. Ki guyon. Ya guyon. Wis ngene sampai ketemu lagi Pak. Ya ya, aku tak mulih sik ya. Ya ya. Nek nek mampir nang omah. Ono sangune? Oh, ono. Ya. Blobo, kait kepeduk kok kaya blobo lek. Engko suwene suwe. Oh, kari yo. Kari yo. Kari tak gablek. Iya, iya. Eh, iya, iya, iya. Wah, pancen wong sugih iki yo penak. Wong sugih iki uwange pengen kenal karo aku. Mergo apa? Kesugih aku ki aku karo wong-wong ki sok sosial. Sosial. siapapun pun Pun siapa aku ki saya kudu omong-omong kaya wong gendeng ning aku duwe kanca lah iya duwe kanca kartola ki ya seneng seneng senengku ki apa objek cek ki nang dindi eh bek menawa entuk rezeki aku disa disaut. Us, duh. Ini rezeki ki ora kena diam kok. Diarep-arep. Ya ora kena dimuni moh ya ora kena. Dadi nek kuwi piye le karani ya angel. Aku ki barang wis sugih ki omong sak omongi. Tak eling-eling kaya wong edan. bareng pirang-pirang dina aku ora mulih bojoku ki mangsa apa iki ora iso wong ngatasi mangsa bali jangan bali kek wis enak ngono ya ora cocok aku ki ning wong piye meneh wong bojoku ki tak sawang-sawang saya suwe aku ki saya piye ora seneng saya ora duwe setrum saiki iki wah koyo koyo listrik sing nganggo setrum eh saiki aku tak boleh wae engko Simbang jarak parep sing ana omah eh ayah ya boleh boleh ah yo aku tekan yo boleh aku yo omah ming telusar telusur tuwa tembong jane biyen ki turunan ula sawah ngono apa piye to ya ya oh ala santalawa santalawa eh ya ben nek ngene iki do ngetes tak tandani ning ngetes ngono laire ning atiku ngono remuk ngrasakno bojo eh saja trigi saja triwis wong lanang saben dina gado ati nyambel goreng ati atine sapa sing digoreng ah wis sembuh upama mentala ngono sontala wae tak taleni kok ben ora iso keluyuran ben kuthuk nyang omah wae ah wong kok jermegelne wae sak bendina wis tuwa ora nyebut eh mbok yo eling eh apa nduk kandalang sih bu lho piye tanduk ngene kok ndalang. Apa sing dirembug ki apa iku? Mbah ki mau aku ngomong apa iki mau? Lho. Kok bapak dilono telusar telusur. <laughs> Lah piye ta, Nduk? Saiki bapakmu ono wis tuwa, ning malah gaplek peringkilan tak kandhani. <laughs> Terus ya, Bu, terus ya. Wis tuwa petakilan. Bapakmu kuwi. <laughs> Wah, kena dijak terus ibu ya. Dijak eh, kan di tanduk. lo beke eh, ana grup kurang. <laughs> Aja nduk, ibumu aja mbok talak ni Jarang tak kandhani. <laughs> kabu guyon guyon. Guyon barang. Apa sih Bu sadake kok gak akor nang bapak iki apa sih? Piye ta nduk, coba rasakno. Bapakmu ki saben dina kota nyang omah to. Ngono ki jenenge wong tua piye? Beke obyek Bu. Obyek? Obyek apa? Wong nek nyang omah mung ngodos suweane ibu wae kok. Entar Bapak Ibu. Ramburan-ramburan ya. Eh? Ramburan-ramburan dhuwit. Iya, kenapa dhuwitku ya dijaluk bapakmu kabeh ngono kok. Lah ibu dhuwit apa sih? Eh, ya kaya sandangan ibu. Ya sak ketemu bapakmu kuwi. Itu gak gak tukane bapak ta, Bu? Lho ya tukane bapakmu ndok, Lak. Ning nek wis diganehke iku. Lah nek dijalukne iki rak ya pegel katine Ibu. Lho bae diutang. diutang padha ketuang kredit to piye Bapak engko ah. yo. Enggak dikai bondo Bu, mek sakangan opo-opo nek bathi dikekno ibu maneh ngono Bu. bondo apa bapakmu kuwi? Wong ngentek-ngentekne barang omah wae kok nduk, nduk. Wis sembuh aku nek sesuk ngrasakno bapakmu arep gantung ae aku. Aja Bu. Aja Bu. Aku nek ndelok bapak iku ajane melas. Aku nek tak pandang-pandang bapak kaya fotone. Ah, anak iki. bapakmu masa serian kira-kira biyen ki tunggal wadah ngono tapi aja buat oke geran ae ku aku ki luwih nambah tangga eh bapakmu nek mulih sak jagane ya nduk tapi ya terlalu bapak iku mau bayar sekolah aku dadi kekek ya aku lu izin mau sok gak ulangan aku Lah iya ngono kuwi jenenge wong cuwek sing piye coba jeneng gak lirwa karo kewajibane wong duwe anak wis sekolah wis gedhe lah kok kaya ngono kuwi malah orang ngurusi anake malah senenge dhewe nuruti karepe dhewe ngono kuwi wong to piye to coba Ya iki nandi, sapa nandi? Ah sapa sing nginteng? Nang <laughs> aku juga sekolah Bu ya. Sudah, Dok. Heeh. Semaya mana iki bayare? Heh, semaya mana bayare? Wis, semaya nono. masuk bapakmu lek wis nduwe gaji tak kene. Bapak iku dorong gaji aja dhewe. Ah, wong bapakmu kenapa ro dewe ngono kok. Aku iki biyen apa ora kebuacut ngono. Senan kok aku sih senyang bapakmu wedi nduk. Apa aku wedi? Lah piye to tamat-tamat nora kaya tengkorak hidup. <laughs> terlalu Bapakku terlalu, terlalu begadang terus kok. Ah, lah ya kuwi pemeraling wirayate no. Eh tenang. Ibu aku bujal Bapak, gak usah gak apa-apa, pokoke mbayare Bu ya sampe nang Bapak. Eh sing ati-ati ya. Iya Bu. Eh anak bujal, bojo ra ning omah. Iki jane kuburan po omah ngene iki. Tuwa pini raja mak. tengkorak dateng iya wedi tak samprok wedi nyapa nyapa nyangap kok gewe nyangap kok nyangap kok kok nyangap nyangap kok gewe pernah pernah wajib mau nyangap balik kok lah kok aku kok nyangap Pak. Apa? Ping midul saiki sudah to. Heh? Sudah. Ya sing sudah kowe kok. Nyang apa iki? Apa iki lho, cara Surabaya iki lala apa sing? Ora ora ora. Kowe iki lho kok keluyuran, ae nek luwe mbok kono mangane mbong kono. Heh? Wis to. Omongmu kok sengak. Ah, sengak meneh. Ya, Lah aku kok kono mangane mbong contohono. Piye carane le mangan? Ya, kana kriki tono krikil-krikil nyang embong aspalan. Lho kok kok sik Kowe iki tanggung jawab iso kok. Lah ya tanggung jawabmu to. Lah ya. Sing ngomandu ki wong lanang apa wong wedok? Ya wong lanang mestine. Ngerti. Lah iya. wong lanang teko ki adate nek apa? Eh, paman cepat-cepat. Mesti to. Mesti to. Cepat tego. Mesti to. Iki lho cepane. Apa? Cengkal lawang iki lho. Ya ping gebuk kowe kuwi. Mulane, mulane ngerti yo. Nek wong wedok iki kaya ngene iki, mbok ngurmangsani. Kowe iki jane salah apa ora, ngono lho. Wong wedok diapakke. Yo, mbok diapak-apakne ya manut kok. Lah ya wis. Lah iya. Iya. Ojo pringisan yo. Ora apa-apa, aku ora pringisan aku. Wis ayu aku yo. to, Pak? Cekote. Waduh, sadae. Wah, kowe bentak tanggulo kok piye? Eh. Iki ana tak kandhani ya, braine bojo ning sing dibraine ra ngerti. Lho sampean kuwi ora perasaan nyang omah, keluyar keluyur. Jane aku mbok anggap apa mbah ureksa mangkene napa piye? Yo, kurang kepenak apa dadi bojoku. Heh. Penak piye? Omahe gedong. Hmm. Heh. Adus kare adut, Turu kare turu. tur kowe ora nyewa. Eh, dadi aku dadi bojone arep mbok tarik sewa omah, mangan kon bayar dhewe ngono. Pinter. Kon nyewa piro? Eh, eh, eh, eh, ngono, ngono, Pak. Kok pinter Pak sampean, Pak? Wis suwe. Wis aja cengingisan, aku nek ngene iki ati mangkel kok karo sampean kuwi. Wis masak apa, Mas? Masak. Mas Rawuh ki. lho, sajak babi mana ngono. Mas apa? Mas apa sing rawuh? Mas Wiro. Ah. aku saiki ngono aras-arasen masak ni sampean kok, Pak. Seneng aku, seneng aku. Apa senengamu? Ya apa? Ya mbok apa? Wong wedok gak ngerti jeneng arep lanang. Kuwi dadi bojoku kurang taun. Anakmu ku umure piro? Ya wis suwe. Nek sampeyan iki megelne mlane aku saiki ra masak. Percuma masakne. Nek mesti pegel dipijeti. Heeh. Eh, mbok kira sing pegel ki awakku terus mbok pijeti ngono. Terus apamu? Hmm. apamu? Wong ngene kok ora ngerti, sing pegel ku atiku. Oh, atimu. Wah. Ati aku. <laughs> aku cinta padamu. iya kakanda? Iya iya. Iya iya. Iya iya. Sampeyan ki tenang, Pak. Nggih. Sampeyan sakjane kok nyapa to, Pak? Kok beda banget. Monggo sampean biyen jek manten anyar karo aku iki kok sayang banget karo aku. Tiba Siti ae aku mbok tulungi. Sing endi sing lara? Bareng saiki, ha? Dimasak nopo pokatan cerewet. Kakak ngomong saiki sampean ngono. Masak dek ini belanjani sewu Jaluk iwak petik, jaluk iwak ndok. Bandane sapa digawe? Sese tak masak nastal sampean, Pak. Eh? Tenan. Aku kok masak kasta. Iya. Wis dicampur kricil kae. Heeh. Kowe sing mangan, ya. Ya ben mlonyo kuwi randimu kuwi. Wong wedok dina diblontos saya kok kurang kuwi. Sing jaluk blonjo piro? Ya nek blonjo saya ki ya. Aku masak entang kan ndak ada saya itu. Lah tadi ekonomi eh, harus dijaga. jangan penggorosan. Oh. aku ngerti. Saiki umume ngecakne pola hidup sederhana. Hah, tahu. Iya, lha nek sampean tak masakne tahu tempe kok ora doyan, ha? Asale. Asale sapa? Ah, sapa jelek asale. Termurah regane. Ah. Ngeto. Soko bisa cepet bentinane. Eh. Tahu tahu tempe. <laughs> Ya anakmu nek mau bocah merengguk tak kandani. Ngapa? Mesti apa? Kok seneni? Mbok seneni, mbok seneni. Ya wong tua sing ora nyebut ya sampean kuwi. Kok bayar? Mbok bayar apa? Aku nyambut gawe apa? Kenapa? Bayar sekolah. Ya ngenteni kowe to? Lah aku penting nyapa. Loh. Jangan enteni belanjamu, jane aku apa blenger kok tak karo sampean kuwi tenan. Ngene lho, Nduk. Utang, utangnya hmm. ngendi, Pak? Bayar sekolah kon ngutang terus yang blenger sing diutangi ra tau nyaur kok. Kuwi urusanmu lho, kuwi anakmu lho. Urusanmu. Anakmu kuwi. Anakku tok. Anak kuwi anake sapa wae, Jeli? Anakmu kuwi. Ora iso apa sih? Ora iso. Ah, aku wis semana kok. anakmu urusan dhewe mbah mbah wis aku wis ora seneng aku karo kowe Apa? pangkep opo aku pangkep wong lanang nyitengan ya aku hmm, ora seneng terserah pak Tuh, apa boleh kuat? <laughs> ke? Tutukno karepmu. Cek lega dodo mentokmu iku. Masa rek kanthi rasa lan risi. Rasa iku iso ngrasakno pahit, getir, asin, legi. Risi ku isine. Biyen-biyen saiki-saiki. Ngerti kon? Aku iki wong seni biyen iki. Wong sing kendangi ya kon. Tapi mbok ana garis pemisahe antara segi positif sama Ngerti ya? aku saya dadi luwak <laughs> aku saya dadi lurah ngerti ta wis mrene ya kon lah gamelan iki gamelanku ngerti ya apa sih sebabnya ngene pendopo tak kaya gamelan kanggo latihan rangen beksan ngerti ya latihan latihan apa aku metu tabui Hah? wah wah wah repot rekot barek kon iku iya kok gendingi mang nyenengno ati wong gedhe mlegrek kon gaya. Iku apa jam rusak aku sing gendhing asrakara barang dataran baru seneng, Samira seneng ape iki. Dadi mulan seneng asrakara. Wis, wis. Ana oh, potongan kamu kaya omplung. Sabun asrakara ngene pantes ya sing besa ya. Contolowo pantes. <laughs> Kan kan potongan contolowo. Contolowo kuwi gak ngadeg kak lungku. mayak mayuk <laughs> masih duwe akeh mangan warkes ngono potongane wah wis repot kok ngono aku nulura rek udah di lurah abot ya enteng. ya ta abot ngatur penduduk enten ini mau kanjaran ngerti ya ngono lu sapa nyate ae penduduk situ ku repot ini gak diomong ya apa diomong iku Kaya ngene iki pamong gak mesti mecungul luar pisan ngene. Karuan dik racik. <laughs> Cangi. <laughs> Caplak. <laughs> Dik dik cari. Cari ngono wakile lurah. Cari ngono minangka bojone lurah. Eh satu misal upama lurah kopeng Cina India. kopeng Cina kene Bapak Cemet. Pak Camat. Ya cari cemakili. Ngono. tarik budal lu liyane kan rene blas koyo bayan liyane lah kepetengan barang karo rene karo TV yo pekarepe yo yo apa yo lho kok ndekem mawon anggrem dik ndekem ya sih mau ditakoni kok lagi kok enten no mawon lho nggih kok prensi niku cari kok kalian mriko nggih kok mboten apa cari koprensi prensi sampean wakil lah nggih lah perlu niku ngurus sinten ngurus Jadi apa? Ngurus no. Ngurus anakmu. Kok ditakon nih kamu? Ngurus desa nih lo. Kulo pengen ane meriki kok okay. tutupan mau nawang kamu. Lo, pergi. pergi. Kes aku lo. Siapa nih? Biasa, nggak oh, keliling desa nih lo. keliling desa. Mungkin lo ya. Kata mbak teman kamu lah. Lo, tinggal nganggur mbak teman. Keliling desa tanggiling rondo. Omong sampean prikit omong sampean niku. Lah nggih biasa kula sing keliling kok sampean. Lho, napa kok sih masih kula? Sampeyan kok curiga? Lho, eh, mboten asal. <laughs> Oh, pejanjan. Eh sampun di ringinane. <laughs> Ya. Omong-omong kaya wong tandes sulian. Sampun di. <laughs> Model model omong iki bahasa iki. Wah, dulu kan ini kuntu palsu lah kan. Budi, sebentar. Ini. Mulai kok, bener roto. Karena dulu terjang, Tuh mbah taruhan kali Pak Slamet. Gawe utuh palsu maroto. Ya ajar. Arisan iki. Sak minggu untuk kula minggu kali Pak Slamet. Lho, sing satu di bahasa utuh palsu ya enten luwene kan sono lho. Sono lho ngowo sih. Cili-cili kecilian. Enggak. Enggak. Kulo kesal, kesan. Sampe ndi? Nyambangi adik kulo. Lho, sik ora padha sampean. Lho, sik audit. Lho, ora. Sampe niku. Ah, Dur kulo lak kali atur. Kulo kali. Nggih. Ana kabeh? Nggih. Sampe barte? Nggih, kulo basman barte. Nggih. Terus sing nomor loro? Baskoro. <laughs> nomor telu? Pas gitar. <laughs> Sampe niku ngomong bengar karuan ya nggih. Tulang iki wong kulo niku takon. Mboten ngoten dhewe-dhewe sak ning rumah tangga dhewe. Sing nomor loro ta Bu? Lho, niku no Cipto ya Wah, aku ngate are. Ngawur ae. Ya ngene iki, nek lurah-lurah sendi ya ngene iki. Yo bekas lodruk kan. Ah. Biyen lodruk pati lurah, lha niku sing nabuhi ngoten. Kula arep ngoten wani ya kula arep. wana wanu wani nyonyah ngono ya ngoten iki pancene jiwa seni iku duwe turunan nggih nggih nggih nek sampeyan dadi seni niku biyen Pak Cipta seni nggih nggih mungkin kita sampeyan termasuk jiwa seni nggih ya Bapak kula niku biyen dalang nah. malam Senin prei Pak opo bakal karuan Lah ora kita bener-bener. Niku ngeten lah kula niku nyambut gawe. Sing nomor loro menyang gede apa sih? Ngeten jane anu, lawang. Putih? Lawang. Oh, pegawai ndamel lawang. Oh, lan opo? Lang nyambut gawe itu sumber la lawang mriko lho. Oh, lawang. Ini eh, lawang. Ini lawang. Nggih. Nyambut gawe napa? Ini rumah sakit, rumah sakit jiwa. Ya udan. Tadi napa? Mandor mriko. Mandore napa? Wong gendeng. Sampeyan, Pak, ngengkel mawon. Lha iki lak mandore wong gendeng. Adik kula nyambut gawe rumah sakit jiwa, tadi mandor ngurusi wong gendeng. Nggih, lak enak sampeyan duwe dulur tadi mandore wong gendeng. Nggih. Eh, besok-besok ben cacane gendeng. Hmm. Lah apa? Ngawur ngapa? Mriko mboten bayar. Kok sampean ngomong ngawur mawon. Lah napa kula gendeng? Sing nomor kali. Sing nomor telu di plate. Waduh, di plate ya sik kono. Plate napa? Mati kiri. salah paham, salah paham. salah paham, salah paham mesti. Pelatih ini sangkakan pelatih ini nopo olahraga. Oh, pelatih baris. Bukan pelatih kiri. Kan itu kiri RT gak Anjing ngacak nih kok. Oh, kiri RT. Lah, adik kulo sing ngelatih. Nek ngelatih kiri RT niku pun kiri RT. Lagi rene remi. Kata niku. Apa kurang acara nih kok? Oke. Aduh kere bledek nika. Bledek pesek. Pesek tapi mekro. <laughs> Apa dengan papa saya mekro. Yan, menit oleh Reno Yan. Temen tak ada kepayan Lu, Yan, guys. Loh, pancangnya pamong ini pada seni ini, nggak seni. Lu, rai e seni, pamong ini seni. Nggak, ini buatan nggak seni lah, buatan yang e seni. Nah, penduduknya orang seni. Rusak tak desa. Kok, sahabat ibu, ngawur-mawur. Ini kenapa kabar tikus-tikus ini? Napa nih? dioperasi nopo dipangan urip-uripan. Senter sawan iki penduduk lak kata. Upek-upek teh. Nggih, kan ngeten nggih. Niki dia ten laporan kali kulo lah, kula sampe akan kali sampe. Oh nggih nggih nggih. Sebab nopo sampean pamong? Nggih. Kula pamong. Nggih. Istilah pamong kudu ngomong penduduk. Nah, biyen pangres raja. Nggih. Iso ngreso merentap tapi pamonge mengkeri. Jadi boten. Sampe ngerti. Nggih. Sanu gendeng ben aku iki. Boten ngoten sakniki pamong memberi contoh kepada bawahan. Kita turta turun ke bawah. Wah. Istilah lama tengah. Hmm. Maju zaman. Oh, enggak mau dong lebih umur lah. Enggak nih. Enggak nih. Kita penduduk ini kelaburan tikus itu ikut di berantas. Enggak. Nanti tikus si kaki nopo. Oh. Nopo nopo ngaji obor, nopo ngaji jepretan. Nanti nggak temawon. Nopo diwedeni kali sampean supaya wedi. Nggak tahu Niki Wong teh Gusti Medeni. Wah, wah, wah, ngawur ngawur Niki musyawarah. Nggih, musyawarah musyawarah kebacut sampeyan kula napa kula medeni tikus niku. Lho nggih mboten medeni ngoten nggih kali obor niku lak wedi. Tikus lak ning bolongane tikus. Ha, ah, neleng. Pokoke sampeyan keliling enten bolongan sampeyan buntu. Enten bolongan sampeyan buntu mboten. Tapi ngeten nek bolongane tekus niku nggih. Nggih. Niku mboten ro nek ngene mboten bolongane yuyu. Oh, nek bolongane kodok. Niku sampe kudu mlokori. Nek enten leng nggih, sampe sumpet kalerung. Niku gondone tekus kaler kodok niku dhewe-dhewe. Dadi Neng jenen. Tapi gua kaya contoh ya. Oke. Eden bolongan kelompok kurep. Ah, kurep. Irung lolos wae. Lah nek tutup wonten chai Enten bolongan kula pegurep. Nggih. Iku kula buaken. Apa di saya di waktu waktu. Wis wis lara iru guntek ya pokoknya iki sampai ini gua ngapun ah, ngotong ah. lah nah buat ngotong kalau ini laporan lah ya nopo isane berantas tikus-tikus yang mangani pari mangani tali tali tidak kenal penduduk kata kan ngopio ngotong mau sakit gen ngopio plus gomai lu rati kusi lo boten dia dioperasi kalung-kalungan itu ini dari sekolah lo harus sekolah harus sekolah nanti ini jangan takut ya jangan takut ya pamung ini lah Lang. Lho nggih. Monggo monggo nak monggo. Lho sapa mak? Oh. Wong dua. Sing mendayo wong dua. Kok dua enak nggih? Wong loro. Padahal. Saya takon ya. Hah? Iki nyampe aten takone arene. Eh. Monggo saya lebet. Saya takon ya. Lho, kok niku gene anu? Gene sinten iki? Gene lurah. Oh. Riku sebelah lu. Nggih nggih mung kantor sebelah. Nek nunggu jajar lurahan mboten oleng nggih. Oh, Ya. Apa kira-kira dosa ngoten niku? Oh, Lho, mboten lurahe mboten kene. Eh, apa nggih ta? Lho nggih. Anu nyatekan. Mboten niku. Ngambus. Eh, oh. Bayan Jan. Iki iki pendudung itu pemedion ya Jadi wong kene omong lah piye-piye ya omong. Mboten napa-napa. Lah iya. Lah penduduk. Lah mriki lho. Mpun ngado-ngado mboten mboten napa-napa mboten nyokot nih. Eh, kula wedi jane. Oh, mboten. Napa nggih? Wong irung mandi dhek. Lah nggih. Irung kok mboten lumrah nggih niku. Eh noko, Ngajen si murid kurang ajar teko kok jane ngono ya arek iki ya pendudukku jane sopan santun jane mboten terus ya gak ero oh, wong tapi lambemu koyo ngono kok niku opo ya jane perlu no biasanya nakoni ada petuntung kan botak botak kita perlu nak kami tamal ini kita ini oh ini ini kan mana juga ini aduh ayo Tapi kece, ibu kuning iki kok coklat iki. <laughs> Kata manis. Manis ya ya Tapi irunge biasa. Iya, ora irung tak jan. Sapa sih senerane? Kula. Kula anu, Mbok. Mbok Sontolowo. Aku ah, ngadek Mbok musim-musim Mbok. <laughs> Ibu. Ibu. Oh, Ibu. Nggih. Ibu Sontolowo. ngene Ibu jenenge Oh, lah Sontol Codot. Eh. Sontol Codot niku lak adike. Oh, adike. Nggih, nggih. Sontol Kalong bareng. Iya, iya, iya. Mboten gak njero kaya ngono lho. Lah niki yo gane nek sinten arane? Anu Tini. Oh Tini. Nggih. Lah enten damel napa? Kulo ngetetaken iki. Oh ngetetaken. Nggih. Oh, sekolah kok ngetetaken terus sampean. Lho nggih sekolah lah niki dong enten perlune ngetutne. Lah pun pantes ambukne to. Nggih nggih. Nggih kuwatir ilang. Nanti surat ta? Eh, kok nanti surat. Saya tempi ya ta nopo? Dhisik kreso ta. Mungkin jalur surat. Saya sandang. Sampai niku kudu susu. Nek eh, ya sing dadi lurah sampean tak kulon. Genai genai. Kulo niki ngeling. Ngeling aku sampean kok mencici kali kulo. Dadi mana sampean jenengaken tamune. Nggih nggih. Nggih. Ndok, iya mulai, Nah iki lurah bayang yang kelengkeran terus ya. Nggih wong. Niki latihan drama. Eh, asing main apa ngoten? Nggih 17 Agustus. Tomat. Nah, tomat. Saya saya saya. Oh. Niki ngene apa wani? Nggih. kula iki teko mriki ngoten lapor. Oh. Lapor. Tapi cekak cingrange. Cingrange. Ah. Oh, cekak nyinjinge. Oh. <laughs> Cekak cukup sama niki dengan di tempat. Tuh. Repot. Lapor oh. aku lapor. Lapor napa? Repot. Kula niki pun anu ngoten lho dipisah kali bojo kula. Oh, geger kali bojo. Sampe tulis lah, tulis lakon. Sampe dipisah nggih kali. Yan, yan. Yan, sampe tulis. Bojo ngoten lulai kula tak sampean iki. Ditame ya. Wong oh, sampeyan niku kebalen sampeyan nulis mriku lho. Lho kula sing nulis sampeyan kula sing nakoni lak pegel. Sing kula takonane kata ngoten. Mana temen tikir? Lho, mana temen tikir? Dedo. Kenapa kalura? Bayan rek, bayan yo rek. Masih ada mesin tikir bisa ngetik lho nak. Boten boten saged ngetikin kula sing ngetik. Saiki kan ditulis dhisik. Oh, Mungkin dhisik. Nggih, sementara. Tulisen, tulisen. Ora iso nduk nek ngetik surat iki ra iso nek ngetik geger pinter. Nggih. Anu sampean iki ngedi surat ta? Boten kula niki ajeng balik mriki. Sampeyan napa lali Pak Lurah? Nggih, sampeyan termasuk wong lunggu asale, Dian. Wong penduduk atane. Penduduk ya lungguh. Nggih. Penduduk kula. Penduduk sampean. Nggih. Lah kula niki sak rene pun mboten disenengi kalih bojo kula. Lah kula sak niki balik mriki melih. Oh, mboten dadi ngaten ta. Nggih, bojo kula niki sak niki mboten bener. Oh. Eh, mboten Kok dari foto kok, kok. Ading kene menawa mriki mawon pun, kok repot repot mboten tasi nggih mboten mboten mboten apa. Nek masuk ke sanggen kula nggih ta. Wah, eh, asal mah. Lah sampean bapak. Ah, bagus bagus. Banyak kan yo opo bayar ya. Wah, opo oh, ya kan. Iya kan, Dok. Pak ngecek kan, Dok. Terdengar di sini. Kalau ngecek niku sampai nak kula tulung ah. Wis bareng sementara bareng enten omahe. Nggih omahe lurah sampean goni. Mangke lurah gampang. Kula mbantung ngono apine. Napa? Kula mbantung ngono apine. Lah sampeyan ora melak loro sira. Lah tolong penduduk mboten. Lah apa sing balu bendo niku cek dinggoni sik. Sampeyan iki ya no, pesi wong omahe loro. Lurah. Bayar iki plek ngene bayar iki. Lah nggih kula lak tolong sik kali penduduk. Tolong ya tolong. Oh, enten. Cuma sampeyan iki laporan yen pun wangsul kaya desa iki malih. Nggih, nggih. Mboten sesundi angsal Wasil mawon. Ning ngeten nggih. Masalah penduduk iki. Ibu Retini. Nek bener-bener sampean niku geger, pun nanti golek omah. Sementara sampean wangsul mawon dibeneraken. Ngoten lho. Pun sampe geger-geger. Nggih. Diatur jalan usaha. Oh, kudu sampean nggih gagah, gedhe dukur nggih lemu. Kudu sampean nggih mboten pesok. Niku Kak, jalan niku ngenyek kalih pulang. Lho napa? Wale. Wong bojo kula mboten disenengi daging kok jarine lemu. Lho niku Bojo sampean niku benak dulure masjid kan. Mas sampean niku mboten sae ya nek motor mboten sae, pun anak-anak. Mboten ngoten kula niki eh? niki wong wedok ampun isin ngoten kula nek balik mriko kok. Ya aja isin-isin to, Nduk. Wong perkara ngono kok isin. Sakit ta, Pak Lurah? Sakit ta, apa ne? Sakit ta, sampe terusaken. Ya iku mang tok isane. Wong kula ngasih anake mboten sakit, sampe. Ah, ngono. kono bergudul nang kuku makoto waton njur kuku karmu dhewe sakniki kula trimo dadi penduduk mriki malih nggih sak serate sing dicik mriki mriki kok nggih ayo kira, ra gowo ra surat kira gowo surat kira jan jan kon lereno marian bu dadak aku sentak sentak lho ya apa jan lha mosok kula sing trimo sik sampe iya tak trimo kok simpen nang ngene buku kono kanggo laporan ngono pundi buku iki eh pundi buku bukune bukune pundi mongkin iki mak ngomong sok ngono ae padha laporan Lho duwe nek usah menake kok tak nekone kowe. Nggih. Nggih, pripun kula sakniki pun angsal ta, kula tak wangsul nggih nek ngono. Nggih, wangsul. Nggih, nggih, monggo, monggo. Nek gak kerasa ngono. Lho, sampean sangon iki kok pripun? Enten, sampean mboten gak kerasa. Mboten gak ana, Pak. Ora, kene sangon ora. Kok bali nang aku ngono. Sampe tak lurah ta? Kok mendal nang aku sih? Lah mosok bahaya nyangoni sampeyan gak pantes kondisi kersa mbek lurah. Iku lah mbok sangu dhewe sih. Alam mboten kata-kata. Pinten sih? Pak Juta. Oh nggih, rah Pak Juta. Arek kok tetep omong ereng. Lha

tepal ya. Bahasan bare aku lek kuliah kaya tekan perkara kurto ae. Oh, takkan takon takkan takon. Iki nek napa ora urusan tekus iki ya. Salah <laughs> balik tekan tekus. Wis sampe ki ngeten. Iki lak pamok napa kula niki pamok kali sampean urae. Eh, penduduk pun laporan. Kata niki mau turun tangan, kata ngene penduduk ya napa kebijakan niku. Monggo dioperasi digrobok bebarengan. Ha, nggih, monggo. Monggo. aku ki ditinggal bojoku bodol sak anake. Nak rambut bodol kena sikil bareng bojo karo anak. Bodol kene terkatung-katung. Eh, ning yo kok tegel-tegele lho ninggal wong lanang. Aku golek bojo sing potongane koyo bojoku angel. Lha kok bojoku potongane pesagi. <laughs> Nah aku ki ora ajune sing tak miliki. Lek karo lanang gati. Maju mundur mesem. Maju mundur mesem. Mergo pancen <laughs> pancen <laughs> Aduh, takut aku Maju mundur mesem Saking supaya Dan tak tersenani Bareng tak tamat-tamatno ki ora perkara mesem. Pancen lambene cupet. Aki kepenake aku tak mlaku-mlaku e. Apa? Lho. Lho. Kak, kak. Aku rene temene. Nek eh, yo dhewe tak. Karo wong loro lho. Waduh, aduh lho. Aduh. ya iki iki lho iki ya iki iki lho tak kandhane nggih sampeyan nek madosi dulur sampean, terus wae iso ndolowo ngene iki prejengane wong iki wah wah kasal Sopo prejeng prejeng iki lho anu ana tamu iki iman sitinine ngono lho oh iman sitinine nah lho iki dudu cara suryan pasuryan pasuryan iya hmm. iki dudu cara ben Iya, ya aku ki rukun karo marang tuamu. <laughs> Ngawur ae. Lho kok merep cak roko. Iya, Pakce. Iki ana tamu golek sampean. Oh, aku dadi golek ah. Loh, <laughs> ate perlu golek sampean ya, golek. Dadi ning ngomong nyerekal terus iki. <laughs> Eh, wong iki calon ganteng biyen ilang dene. Eh, pipine pajak. Ki ora calone. Mboten pipine kok pajak. Ki ora pajak. Napa? Iki tempot. Iki kagian turu miring lho. Ora. Kakean kakean tahun. Wis tuwa. ane ki ngeten ya lek sampeyan di Sumeret takon kali kula ngene iki Santolowo paling ngene iki paman sampeyan oh iki ta sing sampeyan critakaken ora masalah golek paman sampeyan ta heeh pun kula tinggal ya kula matur matur sembah wong karo kowe lho lho kula sing matur suwun dicoke medhoke karo aku ngono. Kaku pepake ngobor aku iki. Lho, oh, sing dhisik pancen kenci. Kenci <laughs> apa anggap perdu apa piye? Iki mang golek jare pamane ku jenenge Santarawa. Ya aku ado golek pamane tak dudukno rene. Iya, iya bener ta? Wis, bener men takoni dhewe ya. Iya, iya. Aku tak nyun pamit ya. Ya kok susu? Lho, aku salah. ngombe sik. Ngombe apa? Ya apa kok seneng kamu? Eh, ana ya susu. Aku gak ngombe kok. <laughs> biyen jare sediane apa <laughs> iya iya oh, ya wis lah wis mulih lah lah mulih mulih hmm, iya iya bali saiki nggih lho niku teng kemarin oh, oke tamboran jaran bae <laughs> hmm. oh lek ngombe mesti rene jam ya ngopo apa kono sak nanti ya iya iya pun eh, kula ojo ben iya iya iya saya iki kuwi dendeng sawah lho kok kula niki wong meden sawah mboten niku kula mantu melampau melampau di Wonokerami. Hah? Eh? enak eh, nak nak omong ditotose napa warna kromo ya warna kromo kok warna krami iki lho nah. desa ki ra kok dibasakke oh mboten kenging nggih ora kena nggih pun mboten kenging nggih pun kon pun kramu kok mesti cicil mesti cicil bapak kok ora mesti cicil pancen mendelik niku lak karto lak kanca kula wis seru wis seru lah omong-omong kali kula tak tangkring aku seru karto nggih kok kanca kon nah mau omong-omong kali kula Lah ceritane, bapak niku terus di tasik bolo kali sampean. Famili nggih. Iya, nak. Sampe nak Santo Lawa? Iya. Lah bapak kula jenenge Santo Loyo. <laughs> Wis sik urip. Lho, pun seper. kok seper piye tekeke sik? Nggih. Tasik urip. Lho kan anake. Kula anake nggih kula sing safari niku. Lho, dulurku ki lanang ya? Lho, nggih. Kok anak-anak kowe? Lho, ngeten lho. Itu lho man. Nggih. Tulung sampe lanang lho. Lanang nggih. Nggih bojone wedok. Wedok niku mak kula. Oh, wis oh, anak makmu. Eh, padane wedus ae. Sing lairaken. Oh iya, eh piye piye nak kabare piye nak? Nggih. Lah bapak niku mboten tau sambang telik ngriki. Pancen bapak ku Nah, berarti kebedotan kolor ta. Kok kolor ki Oh, kebedotan seduluran. istri paten obor. Lah niku kula untung kepethuk tolo niku didoaken Pak Santolo wolo becik pamiliku. Mriki pian iki iya. Ora kemlaratan rinio <laughs> Mumpung bapak oke. Rinio. Aku mosen ya. Hmm, nggih nggih. Lalu apa-apa? Pacene sing jalu sandang karo pangan. <laughs> Lho niku mboten semboyan niku. Cuma kula niki mboten golek kebutuhan. Ya, ya, Kok sing dipangan di sandang niku mun cukup dhewe ya. ya. Cuma kanggo bendinane mboten nenten. <laughs> eh? Sing kanggo bendinane mboten nenten. Oh, sing bendinane kae. Nggih. Lho, kanggo Mas. Heeh. Bebek temu ndi? Wah, saya coba harus mati, mati, Loh. mati, mati, mati kunjuran, kunjuran apa? Eh, kunjuran apa? Kunjuran perauto, mati Waduh, Wah, bisa kan dia? Aku sakit, Kok yang sakit. <laughs> Wong lanang tinggal mati bojo ya golek meneh. Sampeyan niki mboten gadah jiwa suci ya nek ngoten. Pak. Lah bebek mati kok mboten saken. Aku kok malu mati. Lho mboten. Nggih melok bolo sungkawa. Lho gak kurang-kurang e. Nanti kuru ngene awak kula kok bolo sungkawa kok. Ah. Gak kecontong aku kuwi. Nggih. Menes nggih. Iya nggih. Benjing-benjing mana mati sampai telung riki? Ojo. Tak usah, tak cari nak. Tak usah. Ngerti lho, Man? Iya. Lah rene niki kula niki bapak mboten tau mriki. Hmm. Senten mari kula pesambatin mboten sampean. Aku no. Nggih. Pamarke gak di bapak, aku bapakmu. Ah, mboten gak jam, Mak. Aku makmu. Oh. Oh, iya, kok pamane ngono. Nggih, nggih, nggih. Yo. Niki kula kepecah nek wedok ayo, Mas. Arep bapak ke. Eh. Lho, dawa nate niki aku sing kula pun dewasa ya? Eh? Oh, kowe gede. Nggih. Wis wis rasa seneng gak kawadon. Nah, wis nyambut gawe. Mpun, benjen. Mesti arep benjen kon tar golek bojo. Dadi padoy. Nyambut gawe sik lagi golek bojo. Nah, gunane nopo, enggak ada paman Sentolo? Iya. Nah, nggih, bener. Ya ampun mampu. Aku patekno lho ya. <laughs> Kita ombok ya. Nggih. Nggih, tasi main mawon dah? Sik nemen aku. Oh, nggih, nemen. Tasi melawak. Ora. Saiki leren aku kan kesenian lho. <laughs> Nggih. Wis leren aku. Monggo arep wedok niku ditingali. Iya. modele piye kula dicontoh lho lan iki ditingali sae napa awon dere kuwi ngandake becak wae ra lho ayu niku ayu ayu rupane kene budine niku ayu nek mboten oh iya lan isane nonton nek wis dadi bojomu mergi iki budine apik banget lho lan ngene iku nek pendapat sampean sampean terus gak ngriko nek budi lan kene lho cek iki Nila budine setya niku. Lah kene iki. Wah. Niku dadi lurah, mun dadi lurah ya mulo kuwi tak kandali, Wis lanang kene ngono. Engko kuwi lali. Wis golek budi lho. Boten, boten. Ya, budine niku aten-atene niku. Wah, atine. Kadang ada wong wedok niku ayu rupane ngayoni budine wong lanang. Dadi ora tulus ing tekan bakte. Nah, masalah lek pokoke aten-atene ngapik kali jalan. Kuwi bener kok karo aku lek. Nggih. Wong wadon ayu-ayu. elek-elek waten diambekan mesti capek <laughs> apik lho nggih kawin niku nggih ambekan sing penting nggih nah cuman ajeng kula jaluki kring-kring sak tetes ajeng <laughs> kula jaluki kring-kring sak tetes saiki sak tetes lha sak tak nyambut gawe aku man pun guyon apa man yo kuwi jadi kok ngrelek ngene iki lho ini tak dijaluk gara raket gampang utangane ya, kuwi sing pancen ke dalam utama iki kuwi nggih monggo ditinggal rek man Kowe seneng tenan ta? Nggih griyane kok mboten tapi aku ki kok gak nglamar kok ngono. Lah tegese ngono. Oh, kok nglamarke. Nggih. Jenenge Asuti. Asuti. Griyane ngriki lho. Oh, Satan Fabrikas. Alah sekitar donya. Oh iya iya. Oh, sekitar donya. <laughs> Eh. Kowe an wis suwe. Lah dadi wong wis suwe. Lumpun. Eh, lumpun. Kali. Nggih. Nang ora ikan. <laughs> 龙哥，慢点，慢点。哎呀，哎呀，哎呀，龙哥，哎呀。 kowe rasa mikir bapakmu, bapakmu sing minggat wis ben minggat. Saiki wis nyang omah karo ibu, sing tentrem matimu ya, Nduk ya. Enak ngandur-ngandur kene, Bu. Ngandur apa? Ngandur sembarang, Bu. Ya sembarang ya, senengane cah wedok kaya kowe ya ngandur kembang-kembang. Ya sak karepmu ta, Nduk. Matane kabeh mau kena hiburan. Sing kena gawean dino lho, Bu, kembang kaya apa? kembang keindahan tok lah. Iya, janganan janganan apa, Nduk, senengamu, Nduk. ya biasa ae Bu lembayung. Hmm, ya ya bayem. Heeh, hmm, iki gisi nduk, gisine sing akeh nduk. Heeh. Hmm, Apa bapakmu kae bendina diluang tek lembayung ae. Enak ae. Enak dadi klinci. Aku nek mikir bapakmu ngono jane piye ngono. Gak usah Bu kuno lagi ya. Aku jane cintaku 100% nduk karo bapakmu Lah dicintai lah bapak kayak ngono ya apa Bu? Lah berat sebelah. Ning angel lho, Nduk. Golek gantine kaya bapakmu nangil Temenan nangel. Ora eneki sing madani. Iya, coba iki kosi ana Bu kembar. <laughs> Ora kok ngono, Nduk. Senajan bapakmu iki rupane kok ngono. Ning dadi ati ya Nduk. Kadang-kadang Bu ya. Heeh. Mm -mm. nek eling ke apikane ku kudu balik, eh. jane nduk mulai mulai ibu ono maneh jane kudu balik ning piye ibu ya wis izin to nduk wong bapakmu wis nampik karo aku eh sawangane kok wis rapai iki wae bapak saiki kejam nggon enggak lho mas Ini nama. Lagi yang masuk. Oh, ini jenai. Ah, ini jenai. Oh, ambek ibu. Nanti gue. Lagi siapa? Waduh, tarik. Dok, dok. Nah, kowe ora usah aku mangkepet nggone jalan. Lho, ade dalem dhisik wae. Aku sami duwe aku. Sopo nyari? Iki ibumu ya? Lho, lho, mripate dilemeki toples. Dok, ancamu iki kandhan nono, ibuku ngono modern kok jare ah. ilang ketoples sih. Iya gak ngerti sampean iki. Nggih, sunten e mawon. Wis pura pulang pentak ning. <laughs> Acara gak rai, kan kenal ya. Eh. Has, yes. Apa? Aja lah repot-repot ibumu ya. Hah? Aja lah repot-repot. Sopo sing repot? Ya ben ya te. Ya ge wedang, ya tau saya gak gelem wedang. <laughs> Lah nek kira kopi mo. Lah nek kopi? Wis banyu mateng. <laughs> Putih ya. Saya sayang geruak, nang. Aduh, kalau nomor itu ngilang mantu seraga. Lah iya, lah kacik nemene, wong wedang ra wedang ra enek e. Sampe teng griya mawon tapi nun dinten <laughs> Lah kula mboten teng griya sing teng pundi lho nah Yo nandur Mas, sampe nek pengen ro penghijauan lah iku apa ngene ringan. Endi? Lah eh, iku. Waduh, wah, wombuwone. Nggih sampe mlaku-mlaku, sawangane eh wong niku kurang supel e teng griya mawon. anak kali waktu mas melaku melaku nggih kula niki pun kesepian jadi oh. ngerasa rasa rasa nasi melaku melaku nih memang geriatin kau tuh orang yang motor wah <laughs> anu mas lu kota iku ya apa ya gak cocok aku ambil ibu aku lu kota aku bising oh. terlalu rame beletuk tuh ya Hah? eh? beletuk tuh nuku tuh bener berarti kocok mas memang ini ya nuku watu watu gede gede gitu enak. nggih bener anak kula nih kota nuku rak polusi ta Hmm. Nanti sorak bosan. Lho nggih, sithik gawe loro gawe. Kenang yo pinarak sik yo. Lho nandi? Nandi? Eh, tuku rokok nang Medion ya. <laughs> Aku tanduk iki nambe mbokmu. <laughs> Kok dadine lho. Sik sik aku tak onde-onde. Ya aku tak kenapa korek men. Lho, kok mati korek? Mau golek ning nggih teng mburi kok. Teng mburi. Mburi mriku. Oh, tahu ya. <laughs> Nggih, mau sampean tenis dulu lah. Lah ya calon ibu Joko Astuti ayune kaya ngono, dadak ibuke malayu. Waduh. Penak iki diselir ae. Eh. Eh, eh hmm, di mana kau? Kowe <laughs> ngrembeng dhewe. Oh. Aku kok tandur Jogon, wong-wong iki jagoan. Eh, aku tandur jagoan malem, ya. Waduh bener iki apa man, man bener Lah, ndi bakal bojomu? Hah? Bojomu ndi? Lah, kok takon-takon. Lho, ben weruh aku ben weruh. Menawa kepimbang. Enggak, ngerti. Eh, eh, oh. oh, nek calone ora tuwa nang omah. Loh. Loh. Ngapa iki? Eh, Ngapa nang ngirene? Ya ampun, Den. Bisa pecok. Iki iki bojoku. Apa sih, Ya aku bojone ku wejane. Terus sampean pun mati. Loh. Apa dipateni? Ora, sing mati iki pikirane. Ora ini karo aku ngono lho. Loh. Loh. Loh. Loh, Bapak. Loh. kembali. Iya. Jadi ke sinten? Kasih iki yo. <laughs> Astag, astag. Eh, Sopo kanca? Ngene lho Mas, dasane jenengku Tini. Piye eh, sih kok tadi? Tini eh? ta, dasar dasu sik. Jenengku Tini Mas, kok ada sampean tali. anakku. Jenenge dilali. Kok iki anakku? Anak sampean? Heeh, anak bojoku kuwi lho. Apa iki Mas, iki sapa lho, Pak? jadi harus ngepek kowe iki. Lho pasane sing ngeteno. Iki pernah konoan karo aku. Lho wisanan kowe. Lho lak woyong. Woyong piye to? Ya nek iso yo tiyut. Wis ora iso. Kowe woyong. Wis iki wis aja kapek, ora apik. Nah iki perkara apa sih? Kok sampean iso pisah bisa nambe bebek ya perkara aku dhewe sing kurang anu, kurang ngerti karo wedok. Iya le, sakjane aku iki. Karene royal tak kandani ra tau iso bengok mah. Sampe ngalane keluargane bebek ya. Iya iya. Wis maren ono sik tinggal ngono iki ya. Untung pernah ketunggu aku man. Kowe dadi wale wale. Wale aku mesti nang kowe. Ya, wis aku gak dadi asu tidak apa-apa. Cuma tak jaluk penok sadarane bali onang bebek. Oh iya iya iya. Iya iya. Iya dah. Iya, iya. Bisa iya to ae. Ini aku yo yo yo. Ora kok kamu bali aku iki bali. Ada ulangi mana ya? Bukan royal ya. Ya, itu ya, Pak. Ya wis apa? Ya wis aku wong awis diabot karo pamanmu ya gelem ae. Tak wingsal aku. Cek cinta. Cek di mana nganggur le. Eh. Wis bojo kok jangan nganggur. Kono iku iso ngomong ya apa? Ya kono macam-macam lho sawo kok nganggur. Ya lho piye? Timbangane nganggur Pak Susono bolo-bolo kok apa? Ya Bapak ya. Apa nopo? Ya duit ta? Wis saya. Kon sing duit. Eh sampe mesti kendaraan gendongan ae. Numpak. Oh